Pai algum mandou chamar. Eu vim, eu vim de lá. Meu pai algum mandou chamar. Eu vim, eu vim de lá. Ele me ensinou coisas sobre o amor. E que na paz só se chega com a guerra. E que toda a bonança do trono do rei Xangô ser quem foi justo na terra. Ei, monta no cavalo, lança no dragão. Monta no cavalo, lança no dragão. Hey, monta no cavalo, lança no dragão. Monta no cavalo, lança no dragão. Hey, monta no cavalo, lança no dragão. Monta no cavalo, lança no dragão. Hey, monta no cavalo, lança no dragão. Monta no cavalo, lança no dragão. E é manjar. Iemanjá Quero nadar nos sete mares Meu pai Ogum mandou chamar Eu vim, eu vim de lá Meu pai Ogum mandou chamar Eu vim, eu vim de lá Ele me ensinou coisas sobre o amor na paz só se chega com a guerra. E que toda a bonança do trono do rei Xangô só vai conhecer quem for justo na terra. Ei, monta no cavalo, lança no dragão, monta no cavalo, lança no dragão, ei, monta no cavalo, lança no dragão, monta no cavalo, lança no dragão, ei, monta no cavalo, lança no dragão, monta no cavalo, lança no dragão, ei, monta no cavalo, lança no dragão, monta no cavalo, lança no dragão viajar, quero nadar nos sete mares. Iemanjá, quero nadar nos sete mares. Amanhã o vai me lavar, vai sim, eu vim de lá. Mamãe, o chão vai me lavar, vai sim.